Book 2 83 83 Αντίτακαν σα Παρελθοντικός χρόνος 3 Παρελθοντικός χρόνος 3 Τώρα σα Τηλεφωνώ Τηλεφωνώ. ดิฉันโทรศัพท์แล้ว Μιλούσα στο τηλέφωνο Μιλούσα στο τηλέφωνο. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Όλη την ώρα μιλούσα στο τηλέφωνο Όλη την ώρα μιλούσα στο τηλέφωνο. ถาม Ρωτάω Ρωτάω. ดิฉันถามแล้ว Ρώτησα Ρώτησα. ดิฉันได้ถามเสมอ Πάντα ρωτούσα Πάντα ρωτούσα. เล่า Διηγούμε Διηγούμε. ดิฉันเล่าแล้ว Διηγήθηκα Διηγήθηκα. ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Διηγήθηκα όλη την ιστορία Διηγήθηκα όλη την ιστορία. เรียน Διαβάζω Διαβάζω. ดิฉันเรียนแล้ว Διάβαζα Διάβαζα. ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Διάβαζα όλο το βράδυ Διάβαζα όλο το βράδυ. ทำงาน Δουλεύω Δουλεύω. ดิฉันทำงานแล้ว Δούλευα Δούλευα. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Δούλευα όλη μέρα Δούλευα όλη μέρα. รับประทาน ทาน Τρώω Τρώω. ดิฉันทานแล้ว Έφαγα Έφαγα. ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Έφαγα όλο το φαγητό Έφαγα όλο το φαγητό.